Եթերում օրացույցն է։ Այսօր փետրվարի 2-ն է, տարվա 33-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1918 1709 թվականի այսօրը Խաղաղ օվկիանոսում գտնվող Մասատերա անմարթաբնակ կղզուց վերցրեցին նավաստի Ալեքսանդր Սելկիրկին։ Նա հանդիսացավ Դենիել Դեֆոյի հանրահայտ Ռոբինզոն Կրուզո վեպի հերոսի նախատիպը։ Այդ կղզին ներկայումս կոչվում է Ռոբինզոն Կրուզո։ 1848 թվականի այսօրը ավարտվեց Ամերիկա-Մեքսիկական պատերազմը։ Միացյալ Նահանգները լիակատար հաղթանակ տարավ Մեքսիկայի նկատմամբ։ 1943-ի այսօրը փաստացի ավարտվեց Ստալինգրադի ճակատամարտը, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ամենակարևոր ճակատամարտներից մեկը, որի արդյունքում Գերմանիան պարտություն կրեց։ Այսօրը ծնվել են 1882-ին իռլանդացի գրող Ջեյմս Ջոյսը։ Նա հայտնի է որպես 20-րդ դարի կարևորագույն եւ ամենազդեցիկ անձանցից մեկը։ Ջոյսը հրճակ է ձեռք բերել իր գլուխգործոցով Ուլիս վեպով եւ դրան հաջորդող իր հակասական վեպով Ֆինեգանի հոգեհացը։ Նմանապես արժևորվել է նաև նրա կարճ պատմվածքների շարքը՝ Դուբլինցիներ անունը գրող, ինչպես նաև նրա կիսայինքնակենսագրական վեպը՝ Պատանի արվեստագետի դիմանկարը։ Ջոյսը Էլիոթի, Վիրջինիա Վուլֆի, Էզրա Փաունդի եւ Վալի Սթիվենսի հետ գրական ավանգարդիզմի մի հոսանքի, անգլոսաքսոնական մոդեռնիզմի կարկառու ներկայացուցիչներից է։ 1885-ի փետրվարի 2-ին է ծնվել հայ գրող Կոստանցարյանը։ Նրա առաջին գիրքը երեք երգերը գրվել է իտալերեն։ Այդ պոեմների հիման վրա հետագայում կոմպոզիտոր Օտորի Նորես Պիգին ստեղծել է սիմֆոնիա, Հռոմում մշակութային եւ գրական իր լայն գործունեության համար Մուսոլինին պետական թոշակ է առաջարկել, որից Կոստան Զարյանը հրաժարվել է։ 1914-ին, երբ Պոլսում հետանոսական շարժման էին ներգրավված հայտնի մտավորականներ, Կոստան Զարյանը, Դանիել Վարուժանի, Հակոբ Փոշականի, Գեգան Բարսեղյանի եւ Ահարոն Տատուրյանի հետ միասին հիմնել է Մեհյան հանդեսը, որը լույս է տեսել 7 համարով 1914 թվականի հունվարից մինչև հուլիս։ 1921-ից 22 թվականներին ապրել է Կոստանդնուպոլսում, որտեղ Հակոբ Փոշականի, Վահան Թեքեյանի, Շահան Պերպերյանի եւ Գեգամ Գավաֆյանի հետ հրատարակել է բարձրավան քանդեսը։ Նույն թվականին Պոլսում լույս է տեսել Զարյանի հայերեն լեզվով առաջին գիրքը՝ Օրերի պսակը։ Իսկ Աշնանը Զարյանն ընտանիքով հաստատվել է Երևանում։ 1922-ից 24 թվականներին համեմատական գրականության պատմություն է դասավանդել Երևանի Պետական համալսարանում հետաքրքիր փաստ. Կոստանզարյանը, Շիրվանզադեն եւ Հովանես Աբելյանը եղել են 3 քույրերի որդիներ։ 1952-ից 1954 թվականին Զարյան արվեստի պատմությունը դասավանդել Բեյրութի ամերիկյան համալսարանում։ 1961 թվականին ներգաղթել Հայաստան։ 62-ից 69 թվականներին եղել Եղիշեչարենցի անվան գրականության եւ արվեստի թանգարանի ավագ գիտաշխատողը։ 1965 թվականից եղել է Խորթայի միության գրողների միության անդամ։ Ռուսերեն լույս է տեսել նրա Նավելերան վրա վեպը։ Տիգրան Մանսուրյանը Զարյանի մի շարք բանաստեղծությունների հիման վրա ստեղծել է վոկալային երաժշտություն։ 1894 թվականի փետրվարի 2-ին է ծնվել հայ դերասան ռեժիսոր, դրամատուրգ եւ թատերական գործիչ Վաղաշ Վաղաշյանը։ Նրա իսկական անունը Վաղաշակ Բոգդանի Տեր-Պողոսյանն է։ Ծնվել է Շուշիում, նախնական կրթությունը ստացել տեղի թեմական դպրոցում։ Արձակագիր Արազու Խորրթով իր Վաղաշակ անունը բարեհնչության համար դարձրել է Վաղաշ։ Այս Վաղաշից էլ նոր ազգանուն սարքել եւ ընդունել Վաղաշ Վաղաշյան գրական անունը։ Վաղաշյանի գործունեության առաջին շրջանը Հյուսիսային Կովկասում որոշիչ եղավ Վաղաշյանի նաև քաղաքացիական նկարագրի ձևավորման համար, որը եւ հետագայում պայմանավորեց նրա արվեստի ուղությունն ու բովանդակությունը։ Այդ տասնամյակում տեղի ունեցավ հոկտեմբերյա մեծ հեղափոխությունը բռնկվեցին քաղաքացիական կռիվներ։ Երիտասարդ դերասանը հեղափոխական ժողովրդի հետ էր։ 1923 թվականից Վաղարշյանը հաստատվում է Երևանում, դառնում առաջին պետական թատրոնի դերասան։ Սկսվում է նրա գործունեության հասուն շրջանը ամեն ինչով տարբերվող նախորդից, ամենից առաջ խաղացանկով։ Հյուսիսային Կովկասում առաջին դերասանի դիրքի եւ առաջնակարգ դերի սովոր Վաղարշյանը առաջին պետական թատրոնում մերվում է ընդհանուր դերասանը։ Այստեղ անցկացրած առաջին տասնամյակը նրա համար դառնում է ստեղծագործական կատարելության հասնելու տասնամյակ։ Ամենատարբեր բնույթի ու ցավալի 4 տասնյակից ավելի դերակատարությունները հղկում փայլ են տալիս դերասանի տաղանդին եւ նա դառնում է թատրոնի առաջին անուններից մեկը։ 1941-ից 49 թվականների նա եղել է Գաբրիել Սունդուկյանի անվան դրամատիկական թատրոնի ղեկավարը 1944 թվականից դասախոսել է Երևանի Թատերական ինստիտուտում։ Նկարահանվել է նաև կինոյում։ Առաջին դրամաները գրել է 1918-ից 20 թվականներին։ Վաղաշ Վաղաշյանը խորհրդային միության առաջին գումարման Գերագույն սովետի դեպուտատ է։ Պարգևատրվել է Լենինի աշխատանքային կարմիր դրոշի շքանշաններով։ Մահացել է Մոսկվայում, աճյունը տեղափոխվել է Երևան։ 1905 թվականի հենց այսօրն է ծնվել ամերիկացի գրող եւ փիլիսոփա Այն Ռանդը։ Նա ծնվել է Ռուսաստանի Սանկտ Պետերբուրգ քաղաքում։ Հիմնովին հակադրվելով ռուսական մշակույթի խորհրդապաշտությանն ու կոլեկտիվիզմին, նա իրեն համարել է եվրոպացի գրող, հատկապես Վիկտոր Հյուգոին հանդիպելուց հետո, որով նա ամենից շատն էր հիանում։ Ռանդը համարվում է օբյեկտիվիզմի հիմնադիրը։ Նրա նշանավոր գործերից են Շատրվանագլուխը եւ Ատլանտը Պարզեց թևերը գրքերը։ 1918-ի այսօրն է ծնվել խորհրդային կինոռեժիսոր, օպերատոր եւ սցենարիստ Իսրայել Գոլդշտայնը։ 1952 թվականին Հարավային Կորեայի 11-րդ նախագահ Փակ Կն Հենը 1977-ին կոլումբիացի աշխարհահռչակ երգչուհի, պարուհի եւ պրոդյուսեր Շաքիրան։ Այսօր տոնում են Այսօր ջրաճահճային խանդակների միջազգային օրն է։ Միացյալ Նահանգներում եւ Կանադայում արչամկան օրը Այսօր փետրվարի 2-ն է։ Տարվա վարտի մնաց 332 օր։